Ebe, eh ni harrituk nuk uh, lan horren kalitatiaz, uh, izan nuk uh, nila urtean dana bat eta ikusten diat, uh, wow, atu dela hanitz, eta uh, uste diat, uh, aspaldi danik az, asiako harrenkoa bat zela hoi, ebena heltutuk zerbaiten uh, konkretizatzea, ez eta tresna eger baten proposatzea. Ez egia esan ikuste dut, eh, igual bereiz, bueno, ez dakit, atentzioa edo harreta eman deguna industriarena izan dena. Badugu igual percepzio bat eh, egualdean hemen ia dena laborantza dela, baino, baino ez industriaren gaiak, eta bukaeran eh, ere, ba, eh, harritu gaitu baita ikerketaren asmakintza eta ikerketa arloan ere, ba, bueno. Ai, uh, nureiten, eno ba, hartu xifre uh, justuk, mena, Euskal industriak 100% eta Frantzian même nous, en vivant en Soule, des fois on apprend, on apprend des choses. Hein. il y a une qualité de travail euh, qui est quand même à souligner. Hein, euh. <clears throat> c'est vrai que c'est une démarche euh, de voir des jeunes qui s'intéressent au territoire, qui s'impliquent, qui, montrent ce qui existe et ce qu'il y a moyen de faire. Et c'est ça qui peut amener, donner envie à d'autres jeunes de rester ici. Hein. Puis bon, ça donne quand même une vision optimiste, je trouve, de la Soule. jakasle, nuk bena ene interes pertsonalantako mm, e hor nundian, bena ez dakiat beste behin proposatuko dienez aurkezpen hoi, bena mesidik jitia eta espantxadiat eskolak, kolezuk eta liseuk zinez hori lotuko diela eta hebenko e, ikasle hoek goizuntan entzunduguna behin pu entzunen